Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam U svakom slučaju da se vratimo ovdje sad na tematiku da obrađivanje ostalih terminologija. Znači još uvijek smo ovdje i čitava ova oblast, znači sam naslov uh, ove oblasti, uh, hadijska terminologija. Znači da hadis ima svoju određenu terminologiju koje razumije on može da da, da uhvati, da uzme znači, hadijsku nauku, e, da bi, naravno, a hadijska nauka je jaka bitna, znači sve ostali propisi iz akide, svi kad se vraćaju na ocjene hadisa, vjerodostojnost hadisa, ako ustoji se oblasti tanak ili nemaš dovoljno znanja, ili ne možeš se vratiti na ono koji zna, znači u toj oblasti znači, imaš već veliku prazninu ili promahu u poimanju islama. I to, a to se često dešava. Često se dešava da su određenjaci, pogotovo iz fika, da uđu neke detalje tam fikskih mesela, te ovako, te onako, te podjela, te ovo, te ono, a sve izradili na slabom hadisu. I to su, ne, ne, ne slabom u smislu da se različite učenjaci da slab, nije slab, nego slab. Svi složno da je hadis slab. A na tome je izgrađena nekakva priča. E, od Fakiha se to često dešava. Ili da spomenju određene hadise, taj hadis ne može ga naći nigdje u jednu zbirsku, e, e, hadisku zbirci. A izgrađe stav na tome. To se dešava od, od mnogih islamskih pravnika, u, pogotovo u ovim uh, komentarima, knjigama, u ovim potonjim komentarima, knjigama hadijskih, uh, e, uh, e, fikskih mezeba. Uh, također u akidi. U akidi se često dešava da se spominje određene hadise, njima se dokazuje, a u njima ima slabosti. Izgrađuju se određeni propisi i, i mudrosti i principi islama. zato je oblast uh, hadisa jako bitna. Naravno, opet da ne idem u krajnost. Poznavanje hadisa bez poznavanja drugih šarijalskih znanosti i to je krmljavo kakva ti fajda što znaš hadis ili dosta nije dosta gdje je zabilježen, ako ne znaš, ne razumiješ hadis, ne znaš čemu govori i kaka, e, koju praktičnu korist imaš toga hadisa. Uglavnom, da nastavimo dalje, e, e, prošli put smo, znači, pretprošli put smo govorili o e, Haber Mutevatir, o hadis, znači osobnoj podjeli hadisa na Mutevatir hadisa i, e, i Ahad hadise. Mutevatir hadise, rekli smo, definicija, znači hadis koji je prenesen u svakoj generaciji e, E, lanca prenosilaca sa e, velikim brojem prenosilaca i tako u svakoj generaciji gdje je nemoguće da su se složili na, na laži. Tako je definicija, pojasnimo detalje te definicije. Haber Wahid, njegova definicija je, e, kaže, svaki, svaki hadis, kaže, u kojim se nisu sakupili uvjeti hadisa mutevatira odnosno šartova hadisa motivatira. To je haber uh, ahad ili haber, uh, haber vahid. Naravno, nastaju od riječi uh, ahad ili, uh, ili vahid, vahid što znači jedan, ahad možina od jedan, od vahid. I značenje njegovo haber vahid, haber ahad znači hadis u kojem, se ne ispunjavaju šartovi motivatir hadisa propis takvog hadisa u propisu smislu prihvaćanja i odbacivanja e, da takav hadis e, kaže Jufidu pa što ovakvo tumačenje o, ova dva hadisa e, otvorilo je vrata ovim sektama islamskim da prihvataju ove ili odbacuju one hadise kada mi zatreba kaže hadis e, haber vahdi ili haber ahad kaže Jufidu il nazari on kaže daje nam teoretsko znanje kaže al ilm mutawaqif ala nazar usidal kaže to je znanje koje koje e, koje zastaje na tome na dokazivanju i istraživanju posmatranju analizi za razgovor od hadisa mutevatir koji daje nužno znanje. Nema sumnje da je to tako bilo što je, što je došlo u hadis mutevatir. A ovo, znači, ako uzmemo ovaj propis kada je ovdje rečeno za e, hadis, e, hadis ili ahad, tu su otvorna vrata za islamske sekte, akidetske, koje su došle i prišle ovoj strani hadisa i kažu uh, Haber vajka, to se ne znam, akid, nemojem da god to kažem. Buhari, hadi, uh, Buhari muslim hadis govori o sifatima, Allah Đešanu, određenim stvarima, o Mehdiju, o, o Isi, alaihi selam, preznacima sudnjeg dana, ovim, onim, kad nemojem to kažem. To je došlo hadis vahir, hadis ahad, kad to, kaže, to, to ne daje znanje to je znanje teoretsko, kaže. Mo, ono, mora biti bitne, mora biti nebitne, možda je, možda nije. I to sigurno. I pa se je napravila filozofija od toga. Do te mjere da se u Akidi, znači pojavila ta mesela poznata, da su učenjaci Jatel Sunan Džema morali sad pisa knjige dokazivati, iznositi argumente, dokaze, da su ovi hadisi koji nisu mutevatri, a Buhari su muslimi vredostojni, su potvrđeni, složu učenjaci da su vredostojni, da li oni mogu biti argument u ne mogu biti argument u Do te mjere je odvela ova podjela ova znači podjela ima smisla u smislu razumijevanja hadisa, a u smislu uh, argumentiranja u akidi ne, ne, ne, ne, ili e, neargumentiranja, uh, to je batil podjela. Jer tako pristupaj sa njom. I poznate je izjava ono, uh, kaže, akida se uzima iz čega? Kaže, uzima se iz ajeta i uzima se iz mutevatir hadisa i od čega još? To, kako, kako učite? čega je, šta, koji je treći izvor? Znači, iz Kur'ana, mutevatir hadisa, vidi, mutevatir hadisa nema šačica. Razum. I onda dolazi, jest, razumski šta? Razumski šega? Činjenice, ne može biti razumski činjenice. Može biti razinski šta? Razumski... Pri... <laughs> <laughs> Pa to je bliže. Pa predavača ima neki, samo taj e, motivat, znači to je njemu upitno, onda četvrtina akide mu upitne, ako vamo... Ne, ne, ali to je, uh, u tom i problem. Ovako kad se pristupi akidi, onda se otvara polje da se negiraju, uh, znači mnoštvo stvari koje su pojašnjene za akide, pojašnjene vjerodosnovim hadisima, da kaže, ma to je došlo Haber Vajnija, tu šta priđe, ma ne još, ma ne imam džobje, zaspoljam, ga, tu se ne uzmo akidi, selam aliku. I uh, ona naravno ko sad ne zna, uh, znači moraš prvo sad tu čovjekom raspravlja, čeka, jel se uzma Haber Vahid koji je vjerodostojan u akidu, ne uzma, znači moraš ka u to ubježivati i iznosti argumente, pa tek onda da pristupiš jel taj hadis u, dokazuje to što, o čemu pričaš ili ne dokazuje. Uglavnom, ovaj, vidiš, ćemo, naćemo prostora vremena išela, ako ne uslopa ovih predavanja, da održimo i e, da govorimo o toj temi. Uzimanje, znači, e, u akidi i argumentiranje u akidi sa uh, hadisima ahat. To su hadisima vredostojni koji nisu mutevatir. To je većina hadisa. Znači. skoro svi hadisi. Ovo što je mutevatir, to je jako malo. I to što je malo, vrlo i malo govori akidijskim temama. Pogotovo opcija Allah Đelšanu. Vrlo malo. I naravno, kad se, kad se ovako uspostavi govor o akidiji, onda se otvara polje da pričaš o islamu, na osnovu čega? grčko-indijske, tamo, grčke filozofije, indijske poezije, perzijske kulture, toga, to sakupiš sve, sad ta ums koji, koji se uh, uh, stoljetima sakuplja i od toga napraviš neki bučkuri, što ti bude akida? A kako to može biti akida pored ajeta? Može zato što se ajeti mogu tumačiti na raznorazni način. Zu, a uđu, kao što kaže ashabi, kuranski ajeti se mogu tumačiti na razne načine. Dobro, da se vratimo tematiku. Učenjaci dijeli uh, eh, Haber Vahid ili Haber Ahad na tri vrste. Mešhur, Aziz i Garib. Ta terminologija vidjet ćemo poslije, eh, znači nije, nije to nešto posebno komplikovano, ovdje je bitno samo da, da, da čujete za taj termin. Da kaže mešhur, da znate, mešhur to znači nešto poznato. Aziz, nešto rijetko. A, a garib, strano znači stran hadis. Znači. I pojasnimo znači koja su vrsta hadisa i kojim knjigama se bilježe. Ovaj prvi mešhur uh, naravno nastalo riječ od šehera nešto što je što je postalo pojavno poznato uh, sa strane arapskog jezika. A terminološki mešhur mešhur hadis koji potpada pod uh, Haber uh, eh, Vahid ili Ahad, kaže, to je oni koji prenose, kaže, Ravahu thalase fe akser fi kuli tabeka ma lem jeblog hadate vatur. Prenose ga, kaže, tro, trojica u svakoj, u svakoj generaciji ravija, trojica pa viši. U svakoj generaciji minimum mora biti po trojica. Znači, prenose ga trojica sahaba, trojica tabina, trojica tabina i unutar naravno imaju ove tabeka unutar ashaba, unutar tabina ima tabeka ravija ko do koga živi, u kojim, e, kojim vremenu ne živi. I kad dođe hadis, na, znači, kad ga prenosi tako, u svakoj generaciji najmanji po trojica, sve dok, kaže, ne dostigne stepen mutevatir hadisa. To je mešhur. Primjer toga klasičnog hadisa koji navodi učenjaci kaže, to je poznat hadis uh, mutefakun alihi inna lahe la yakbidu l'inme intizani intezio minen. Nasi, kaže Allah Žešanun, uzme znanje tako što ga uzme od ljudi, nego uzima znanje sa čime, sa kabdolu namasa, smrću u lemi. To je hadis, klasičan primjer koji navodi hadis koji je prenesen, znači zašto on, zašto on mešur, što se taj hadis prenosi od trojice ashaba, pa posle toga trojice e, tabiina i može se desiti u nekim tabehama da ima više od trojice a ne smije biti manje od trojice I taj hadis se zove mešur. Na primjer, od 3 do 9 ga prenosi, odnosno za stepena motivatora motivacija. motivatori sad ima veliko razilaženje, da li motivator nastupa nakon 10 ili manje od 10 tako dalje, govorili smo o tome da je veliko ogromno razilaženje oko toga. E, Uglavnom, e, e, sličan izraz koji se spominje uz, u sklopu e, hadisa Mešhur je i Mustafid. Hadis Mustafid, ta rič, kad, kad, kad se kaže za neki hadis da on Mustafid, da se u stvari misli da je to u stvari isti hadis koji Mešhur. Pa se spominje tu, ovdje govorim zbog terminologije, da bi, da bi osoba razumjela o čemu se govori. Kad kaže za neki hadis da je Mustafid, misli se Mešhur. <clears throat> I da ne ulazimo u detalje, e, ovaj, sad imamo detalje određen podijela mešhura, što eh, onom ko ne poznaje arabski jezik nije toliko, e, ne, ne, nije toliko potrebno za neko ko ne poznaje arabski jezik. Nama je najbitnije ovdje da navetemo da imamo mešhur hadis da se različito tretira eh, kod razne skupine učenjaka. Pa ćemo navesti primjer. Znači, mešhur hadisa imamo mnoštvo. Vidjet kako se misli mnoštvo recimo imate kod e, učenjaka gramatike, oni imaju neki hadis i nos, učenjaci u gramatike arabskog jezika, nos to spominje neki hadis. I kod njih taj hadis, znači poznat hadis, nema dilima kod njega. Drugo imamo kod fakiha, imamo neki hadis, spominje to je hadis meškur poznat, kod fukaha hadis i rašireni i poznat. Onda imamo kod učenjaka, recimo, uh, edeba, odnosno književnosti, arabske književnosti. Uh, imamo neki hadis, se prenosi, kaže to je hadis mešhur. Kao vam pogledaš, to uopšte nije hadis, nije ga nigdje, nigdje zabilježen. Ko nije hadis? Kaže, kao što kod nas kaže vedu neki citat i uzal kaže, el hadis. Navedu kao, ili hadis. Hadis šerif. Gdje je, šta je, koga naveo? Ne pitaj. Ima da se oznojiš da ga nađeš. Uglavnom, navješimo te primjere. Recimo, kod učenjaka hadisa, znači to su ti klasični primjeri, i ne bi loše da sebi zapisati radi fajdi. Uh, Znači, hadis mešhur kod učenjaka hadisa, primjer tog hadisa, kaže, ene Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, kanete šehren, bade ruku'i, jedu ala ri'anin wa zekvan. Hadis inače, mutefekun alaihi. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, činio kunut. Kunut znači dovio. Dovio je na namazu, na zadnjem rekatu, nakon ruku'a, šehren mjesec dana ba'd ruku nakon rukua jed'u dovio je protiv ala ri'lin wa zekvan protiv dva plemena ril wa zekvan zašto? zato što su ubili one karije su ubili one, one skupinu karija koji je poslao poslanik sallallahu alaihi wasallam njima pa su i pobili dovio je protiv njih mjesec dana taj hadis je mešhur kod ehlul hadisa mutefekun alehi i prenesen je od skupine preneseno je od skupine uh, ashaba, ali nije dosigo stepen motivatora. Znači od više ashaba, najmanje tri, i tako svakog generacija, ali nije dostigao se. Kod, kod ehlu hadisa je ovo, oni kad kažu mešhur, oni su pedantni. Kod njih mora biti mešhur, u definiciji. Kod drugi baš nije tako. A onda mešhur kod kako kažu ovdje navode, mešhur kod svih učenjaka. Hadis koji je mešhur kod svih učenjaka. Kaže, ehlul hadis, volema, volema. Uh, e, odnosno, mešhur hadis kod ljudi, tako uopće. Napište. Vrsta hadisa koji je mešhur kod ljudi uopće. Primjer takvog hadisa, kaže, al muslimu men selim, al muslimune men esanihu, jer musliman je onaj od koga, od, od koga su, e, čije su e, jezika i ruku zaštićeni muslimani. Sigurni. Hadis je mu tefak i tretira se kod ljudi kao hadis poznat hadis. I ono ljudi sporu komunikaciji kad neko s nekih nešto zagužama kaže pravi muslimani ko? Ona je od čiji drugi muslimani e, čisti od njegovog, znači zaštićeni, sigurni se od njegovog jezika, njegove ruke. To je pravi musliman. Kad ljudi, e, obično to dešava kod ljudi, znači poznat, rašine, kod ljudi, govorimo o arapskom svijetu, kod muslimana. Rašine ovaj hadis, kad neko dođe u neki spor s nekim čovjekom, kaže polako, zar nije kad došlo da, da je rekao poslanik sam da je musliman, onaj, onaj od koga, od koga su sigurni drugi muslimani od njegovog jezika, njegove ruke. I to je taš hadis raširen, proširen, mutefekon alih još. Uh, mešhur hadis kod fakiha, kod fukaha. Riječi poslanika, sallallahu alaihi sallam, ebgadul halali ila Allahi et talaq. To je poznat hadis kod fakiha, to je njima najslađi hadis. Kaže, najmrži halal Allahu je talak. Međutim, po pitanju ovog hadisa, ispravno je da je ovaj hadis slab. Šejh Albani ga ocjenio slabi. A kad šejh Albani ocjenio neki hadis slabim, znači da je stvarno slab. Zašto? Zato što je šejh Albani optužen, nepravedno optužen, da je on mu tesahil u ocjeni hadisa, ovaj izraz zapamati mu tesahil, znači da je previše tolerantan ocjeni hadisa, da ocjenjuje i ono vjerodostojno nižen stepen dobrog i vjerodostojnog hadisa i ono što nije na tom stepenu, na osnovu mnoštva rivajita. Nepravedno optužen za tu stvar i, e, i mnogi hadise na takav način ocjenio i naravno, to je njegovi čtihad i drugi su učenjaci ustanovili, e, utvrdili, ukazali na to da je u tome pogriješio. Poput hadisa onog po pitanju otkrivanja lica i šaka od Esmira Djelahan, Anha da je ušla kod poslanika Salonselem, ona već bila punoljetna cura, pa on rekao kada žena postane punoljetna ne treba da, po, e, ne treba da bude otkriveno tijela osim šta lice i šake. Hadis, e, hadis je slab, ima dvije slabosti, dva razloga slabosti u hadisu. Međutim, Šehal Ban digao na stepen vjerodostojno. Rekao, da, je rekao da je dobar na osnovu više rivajeta, pa hajdinak. Ali vjerodostojan, I tako ga cijenio i na osnovu njega dokazuje, inače on bio na stavu da nije vađi pokrivena lice, nego mu steha. Na njegove skisi on otječa, Jest. A hadis je slab. Znači, ovaj hadis kod Fakiha je mešhur. Da je naj, najmrži halal Allahu talak. A hadis je slab, s tim da ga hakim, uh, e, šeht bin Bad ocjenio dobrim, hakim ocjenio vjerodostojnim, e, bez obzira na to, znači kad se istraži uh, e, lanas prenosilaca hadisa, u sebi ima slabosti i ne može se dignuti na stepen privatljivog hadisa, mada ga nijel skupna učenjaka uzima i vraća se na njeg i dokazuje sa njim. Ali ispravno da je hadis slab. Ali pojedite, ovdje govorimo o meškur. Znači, poznat, raširen hadis kod, kod fakle. To je, kad kažem raširen, to znači ono privata se nema dilima kod njega. Znači, to je hadis, nema šta priča. E, kod učenjaka usul fiqa, postoji kod njih hadis, a to je hadis e, Rufi'a an ummeti al hata wa nisjad ome stukrihu alih. Podignuta je sa moga imeta, pa sa moga umeta, e, podignuta, odnosno otklonjena, odnosno ne uzima se e, ono što uradi u grešti hata, u zaboravu i ono na što je prisiljen. E, an umeti podignute, boslovno prevodo znači podignuto od ovoga, od moga umeta, greška, zaborav i ono što u prisili učini. Misli podignute grijeh, koji, e, grijeh ako šta se počini u sta, ova tri stanja. Hadis ocjenju uh, e, Ibn Hibani Hakim vjerodostojni, a, a hadis je inače, inače slab. Znači, u tom senedu tog, tog hadisa ima slabosti, bi ga ocjenjuje da je dobar, i e, spominjali smo taj hadis, prođivali smo, radili smo ga u 40 nevoj hadisa. Uglavnom, e, svi rivajati imaju slabosti u sebi. Kod, va, kod fakiha je, ovdje govorimo sul fiqha, kod fakiha je učinjaka od sul fiqha opšte prihvaćenog hadisa. I njegove značine tačno. Mi ovdje govorimo o, o hadisu i o hadisa. Sličan hadis je tome koji la darar vola dirar. Nema štete, ni uzračanja štetu. Nema štete u šerijetu i ne uzvraća se štetu. Uh, hadis također, znači ima u svim rivajatima slabosti, međutim, opšte prihvaćke kod fukaha i po njemu se radi i njegovo značenje je tačno, ali je slab hadis. Mešhur, kad kažemo mešhur, znači rašine, poznat hadis u, kod tih učenjaka i sa njim se barata, ne raspaja se, jel, jer osta nije dosta. Kao argument, la, da, da, da, nije, nije dozvoljeno pušenje. Što nije dozvoljeno kad nema štete, nastavljeno štete? Pušenje sa šteta, kada je ti hadis dok. E sad neko kaže, čeka, hadis, ta, jel, ta, ha, slab hadis. On sa slabim hadisom kod učenjaka nahva, gramatike, kod učenjaka, znači gramatike, e, imamo hadis njima, kod njih poznato, arapsko jezika naravno, kaže, ni'amel abdu suhejbun, lau lem jehaf illahe lem jasihi. Kaže, divan je rob suhejb. Koji suhejb? Rumi. Kaže, divan je abd, divan je rob suhejb, kaže uh, da se nije lem lau lem jehafila da se nije bojao Allaha ne bi mu griješio ili bi mu griješio kako ajmo više znaju arapski kaže lau lem jehafila da se nije bojao Allaha tako lem jasihi ne bi mu griješio ja je li ispravno to znači može li to biti tako da se nije bojao Allaha, ne bi griješio. Da se bojao Allaha, griješio bi mu znači. Ha? Evo, zato je primjer iz gramatike. Međutim, ovaj hadis, la asla lehu, nema nikakog osnovna. Šta znači la? Kada kažeš da neki hadis la asla lehu, znači nema ga u hadiskim zbirkama, ne možeš ga naći nigdje. Nigdje nije zabilježen. Nema ni seneda, nigde da biješ, ni uopšte ni dobijen kao hadis. A on se spomeni, nego rekao poslanik sa sene, i el hadis, il hadis šerif. Takođe kod učenjaka jezika arapskog, ima poznati hadis, kaže, ana afsahu man nataqa bid dad. Kaže, ja sam najrečitiji od onih koji su progovorili sa lugatu da. lugatu da je arapski jezik. Ja sam kaže, najrečiti, najbolji govornik od onih koji govore arapskim jezikom. Kaže, poslanik sa sam za sebe. I oni, ene efsahu, men nataka bi dad. Ja sam najrečiti, e, najbolji govornik od onih koji govori arapskim jezikom. Ocjena ovog hadisa, lejse lahu asl. Nema osnova hadisa, nigdje ga nigdje zabilježen. Nema ga hadisa, ni prezident, ni senad, niti je zabilježen koji zbirci, niti ima lanca prenosilaca. Međutim, spominje su ti knjiga, čitaš te knjige, kaže kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Evo kema kao. E, eh, hadis kod, kod obični ljudi, malo smo prije kod, govorili kod, ovaj, kod ljudi, ovdje kod uleme kod ljudi, a sad kaže samo kod ljudi, kod obični masa, kod ljudi. Koji hadis? Muslima. El ađeletu mine šeitana. Šurba je od šeitana. Je tako? Znate za ta hadis? Žurba je od šeitana. Pa se onda pričalo prije o mudrosti tog hadisa, je li tačan, nije tačan, je to uvijek tačno ili nije tačno. Uglavnom, taj hadis bilježi ga Tirmizi u svome džamiju i ocijenio ga da je dobar. I ocijenio ga da je dobar. Kakava je ocjena tog hadisa? Da'afeho Iraki, wa Ahmed, wa Nisai, wa Dare Kutni ocijene ga slabiji, znači imam, imam Ahmed i Dar Kutni i Nesai i Iraki. Dovoljno su ova trojica, imam Ahmed i Nesai, da, znači, jer, su bili, e, jer su bili specijalci unutar mu hadisa za ocjene znači, e, slabosti hadisa. Hadis je slab. Iako ga Tirmizi stavlja na stepen prihvatljivog i šejih Albani kaže može se uzeti kao ibre, onako, radi ibreta. Jer ima ono u osam, osim u pet stvari. To je došlo, ja, to je dodatak, ali, ali više rivajat je došla samo ovaj dio. Taj dodat su još gori, još, u, još veći je slabosti. <clears throat> E, eh, imam još da završim primjera, imamo a, mešur hadis, znači ovo je mešur hadis među ljudima. I sa njim se dokazuje, ono, kad neko nešto uradi, kaže, žurba šetan, što žurio. Eh, e, e, je hadis slab, jel? E, sad pota pitanje, dobro, je li tačno ovo značenje hadisa? O, o, žurba je od šeitana. Je li tačno znači? Jes. Šta je dokaz? A da kad nešto čovjek brzo radi, uvijek gleda. Pa što, pusti oba, šta je dokaz Kur'ana i Suneta? Iz Kur'ana i Suneta šta je dokaz? Ta je žurba od šeitana. Pa na primjer da, da je dokaz... Jel, jel svaka žurba od šeitana? Nije. Ima li poživljeni žurbi? Koji? Koji? <laughs> <laughs> Ej, ako nastaviš rastakat, Đelaš. <laughs> Dobro, primjer mešhur hadisa iz, e, kod, kod književnika, kod arapskih književnika, muslimanskih književnika, poznati hadis, uvijek se spominje u njihovim knjigama i najdraži njima hadis. Kaže, erdebeni rabbi fa ahsene ta'dibi. Odgojio je, da je poslanik sam sam rekao, odgojio, odgojio me moj gospodar, pa me odgojio najljepšim odgojem. I on to kad spominje, znaš, a, a, a, a govori ovdje književnica, odnosno to su i ljudi koji govore o pedagogiji, i, ovi koji nagriju psihologiji, ovom, ovaj, glavnom odgoju, obrazovanju, ti, i ovi obrazovanju, sad, savremeno vrijeme u arabskom svijetu, kad se priša o obrazovanju, odgoju, glavni hadis na početku onog korca, kad, kad po islame neku čafijsku knjigu, pa ono na početnoj strani stavi, stavi ono prvi hadis, kaže, kao što kaže uh, naš voljeni i miljeni poslanik sallallahu alejhi kaže edebeni rabbi kaže odgojio me moj gospodar i najljepši me odgojim odgojio a hadis je uh, po skupini učenjaka daif a skupina ka, ka, kažu la asle lehu i ovi koji kažu la asle lehu ispravni da nema taj hadis osnovan, znači nije ni zabilježen u hadijskih zbirkama, ne može se nigdje naći, i oni kada spominju, spominju oni potonjim nekim knjigama, sličnim ovim književnicima i knjiž, e, književnim knjigama. Došli smo ovdje, do, znači, nakon što smo navjeli primjer, znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nekih primjera kako se mešhur hadis, različito, raž, različiti hadisi meš, e, su mešhur poznati hadisi kod određenja različitih skupina ljudi, kategorija ljudi. To nas dovedi do zaključka, dobro, šta je onda propis mešhur hadisa? Pa ako je mešhur hadis, prenosi ga u jednu generaciju, najmanji trojica shaba, poslije toga trojica trojica tabina i tako dalje do, do kraja dok je zabilježen hadis u hadiskoj zbirci uh, logično da bude hadis vjerodostojan tako da je prihvatljiv međutim mi vidimo ovdje na osnovu ovih primjera da sko ljudi smatra da neki hadis meškur poznat a on stvar vezi s vezom njega nigdje u knjigama ga ne može znači čak značenje može biti sporno to nas vodi do toga da, znači, da je hukm, da je propis poznatog hadisa mešhur, znači može, može biti sahih, da može biti hasen, da može biti daif, i da može biti meudu izmišljen, a ljudi ga tretiraju da je, da je, da je mešhur hadis, kao što kod nas šijest citiraju neki hadis, kao da su uopće poznati hadisi. Koji hadisi? Vagala se tinta učenjaka i krvše. Ja. I što je prevagalo? Na sudnjem danu. Na sudnjem danu će biti vagana krv hida i tinta učenjaka. I što će prevagnuti? Tinta, naravno. na delimi. Tinta prevagnula, kaže. I to se spominje kao fadl čega? Pisanja, znanja, traženja, znanja, tako. Među, šta je hadis? Hadis izmišlja. Mevdu. Pa onda vratili smo se iz malog džihada u veliki džihad. Je tako? To, to su ovi najpoznatiji ovi hudbenski meškur hadisi. Ja. Pa vratili smo se iz malog džihada u veliki džihad. Vratili se iz bitke, jesi to tražite za njih, pa makar kin to, znači to spoznati, poznati hadisi, mešhur koji se spominju na početku, ono, kad počinje, septembru, kad počinje škola, ono, da se postaknu učenici, i ne samo to, spominju se i vredostni hadisi, koji, onaj, fadl vrijednost, da, e, da, da, da se prisustvuju, da se idu na rijadul ilm, na, na, na, kak se zove, ovaj, na uvrtove znanja, gdje se traži znanje. Ja, hadisi vjerodostojni, Buhari, muslima, I hadis govori o traženju znanja kojeg? Šerijeskog znanja. A oni ga spomenju u kontekstu traženja znanja u ovim školama gdje se uči da je čovjek stvoren od majmuna. E, e po ovom pitanju ovih knjiga Mešhur hadisa, e, Mešhur hadisa imamo nekoliko knjiga zapisan i jako bitnih knjiga. I te knjige su prisutne, čak imamo jednu ovdje. E, jedna od njih e, e koja je prva napisana, E, znači učenjaci došli na ideju da sakupe ove hadise koji su rašireni kod ljudi raznih skupina i da daju njihov ocjen. Da se znao kojim hadisima riči, imao to, jel to hadis, nije hadis, imao ga, nema ga, tako da. Pa od ti poznate knjiga Meqasidul Hasene, knjiga Meqasidul Hasene od Sehavija, poznatog mu hadisa, nakon njega napisao knjigu uh, Kešful Hafa, u muzilu iltibas svima šehra min hadisi ale nas dug nas ale alsinet nas napisao čenjak el ajluni uh, Eh, Kešful Hafa, tako skračeno se zove ta knjiga, da bi nakon treća knjiga po, koja je došla nakon toga, a to je Temizul Pajib Min Habiz, razdvajanje dobrog od onog što je ogamno, ružno, što neispravno, valjanog, nevaljanog. Fima je dura, ali ono kaže što je, što se prenosi na jezima ljudi od hadisa napisao ga Šejbani. To ste te tri poznate knjige, a imamo ovdje kod nas od Zerkešija, koji također spominje Meškur Hadis, eh, Hadise koji su uh, u našoj, ovdje, pošto mi svakav klub, Endulus, tako, imamo knjigu koja, koja, eh, u kojoj su sakupljeni učenjaka Zerkeša, gdje je sakupljen Hadisi, koji su Meškur, znači, rašireni, poznati kod ljudi. <clears throat> kemat dinu tu dan, jel tako, znate te hadisa. U Arsku sveti ima puno hadisa koji su ovako uvriženi kod ljudi, odeš kod njih negdje, odeš na pijacu, odeš kod automehančara, gdje god odeš imaju neki ti hadisi. Nešto sa njim imaš neku konverzaciju, on ti hadis. Zar nije ovako, onako, nemoj mi ovako. Znači, i raširim ti hadisi, te zaista te tretira kao hadis. Ako ti sa njima uđeš, halo, pa, ili to hadis, E, naravno da ljudi ni znaju, ni odakle hadis, gdje su to čuli, glavno to je uvriježeno i to se tretira kao hadis i tako se prenosi i e, traži se rad po njima, u tome je pojenta. Iako se znači, e, često desi da to uopšte nije hadis i da nema vezi sa e, i da čak i značenje sporno i propis toga hadisa i tako dalje. <clears throat> nakon ovo nam ostaje, znači da spomenu Aziz i Garib, on će traži malo više vremena, pa ćemo ovdje završiti. Subhanak Allahume, ve bihamd, kaši, hodaj na lenta, stak velike, ve tu obu i lejke. Andalusam, Andalusam, Andalusam,